Rādījumā arī klausītāji šeit es, Priesteris Jānis, un kopā ar nākošo sveceļojumu grupiņu, varbūt tās pat tādu nedaudz negaidītu grupiņu, pamainījās plāni, jo gribas jau piedāvāt, protams, dažādību un arī eh, tās grupas, kas iet tieši no Latgales, eh, kas varbūt tās man vismaz radās priekšstats, ir pat retums, lai gan nav retums, vienkārši nav tik labi zināmas iziešanas dienas vai un laika un tā tālāk. Un tādēļ vēl jo interesantāk ir arī dzirdēt no šīm grupām. Un šodien esmu ar grupu, kas izgājusi no Lūdzes draudzes. Bet es tā saprotu, tā nav tikai Lūdzes draudze, kas iet, ka tas patiesībā ir uh, uh, lielāka draugi, ja tā <laughs> varētu nosaukt. Bet man ir šorīt iespēja aprunāties ar laikam, garīgo līderi šajā grupiņā, kurš jau, cik saprotu, 20 gadus ir gājis kopā. Bet varbūt tās, jā, varbūt tās iepazīstina ar sevi un, un kāpēc vispār iet 20 gadus vai vairāk gadus un tieši šeit no šejienes? Priesteris Vladimirs Gusevs, Dominikāņu tēvs. Nu, runājot par saicļiem no Latvijas, tas sākās diezgan sen, 93. gadā, kad es vēl mācījos seminārā. Garais pirms pāvesta vizītes nu, gribēja organizēt aicinājumus, un tad bija uh, reklamētas aicinājumi no Rīgas, no, no Liepājas. Nu, tad uh, mm, mēs kaut kā sarunājas, sarunājamies savā starpā un ka reiz uzrunāja mūsu rektors. Nu, es priestrim tagad jau Jurim Kravolim, kad viņš vēl bija arī seminārijas, saka, nu, no Latgales nav. Viņš tik skaļi iesaucās, saka, no Latgales nav. Un tad uh, rektors Andris Marija Jermanis saka, nu, Juri, tad jūs ar Vladimiru organizējat to. nu, un tad uh, tā es organizēju Nu, tas bija vienmēr arī no Lūdzes. Tad? Nu, pirmo reizi bija no Lūdzes. Jā, tad nu, toreiz es paņēmu tādu grāmatu, nu, kāda tur bija. Latvijas draugs eh, izdota tur kaut kā eh, tāda kopija vai kaut kas, nu, kaut kas tamlīdzīgs. Ja? Eh, padomju laikā paņēma to karti. Ah. Latvijas karti tur izdevums 90. kurā tur pirmā gada uh, daudz maz lineālu, atzīmēju krustiņus, kur ir draudzes latgalē. Nu, tad ar lineālu aptuveni cik kilometri, lai būtu tur ne nu, vairāk par 30, nu, tur, ziniet, milimetru šurpu turpu, tad arī tur kilometri 5 klāt. Nu, tad mēs izveidojam maršrutu gar robežu, kad, vēl, kad vēl varēja tur staigāt, nu, tad bija pirmo gadu mēs izgājām uh, no Ludzas, tad mēs bijām trīs semināristi, uh, es, Juris Kravalis un Edgars Cakuls. Un diezgan liela grupa bija, kaut kur izgāja 90 cilvēki. Un tad mēs gājām gar, gar robežu, tad mēs sadomājām, e, ka uh, e, zilupē pasienē iztrašķaune, ezernieki, dagda, nu, pa, pa pa kalniem un lejām. Nu, tad pēc tam nākamgad mēs sadomājām, ka vajag pagarināt, tad izgājām no Kārsels, arī tur maršruti mainījies, tad eh, vēl vienu gadu. Uh, arī no Kārsavas. Tad pēc tam es iestājos Dominikāņos, un tad bija pārtraukums. Un tad es jau biju par priesteri Tallinā, un tad man piezvanīja Kārsavas uh, eh, prāves Jānis Aglonietis. Saka, ka izējot liela grupa, jauniešu, un tad eh, viņi negrib iet vieni paši, vai es varētu pievienoties. Nu, tad es piekritu, un tad mēs, nu, es atsāku 2004. gada, manuprāt, tas bija. Nu, tad sāku iet ar jauniešiem, nu, tad, nu, un pēc tam laiko gaitā Tas izveidojas grupu, tagad jau iet šai grupā vai nu tie paši, kuri gāja, vai tie jaunieši jau sen jau izauguši, jauniešiem jau dažiem jau bērni izauguši, e, nu citi, protams, vairs neiet, un pēc tam, nu, vienkārši saīsinājās e, e tas maršruts dažādu apstākļu dēļ, un mēs, nu, pēdējos gadus ejam no Lūdzas, tā kā šeit cilvēki, nu, var teikt, no, gan no Latgales, gan no Zemgales, no, no visurienes. Tā ļoti īsi. Ehm, ja mašīnas paies garām un mēs turpinām sarunu, ehm, bet, bet no visurienes man jautājums, kā viņi uzzina par šo svētceļojumu? Es to jautāju tik tādēļ, ka man pašam arī tas bija pārsteigums, jo es zvanu prāvestam, saku, vai no tavas draudzes Ludzā nebūs kāds svētceļojums. Viņš saka, nē, nē, nē mums pat nepateicās šajā gadā, kad uh, visi pievienojas citām grupām. Un tad vakarā viņš man saka, nē, būs tomēr. <laughs> un, un es domāju, bet kā uzzin? Uh, nu, nu, mēs jau sen neliekam nekādu reklāmu. Nu, sākumā tas no pirmais gados bija. Uh, nu, vismaz pie baznīcas durvīm Kārsavā. Un tad no 93. gada, protams, bija tur reklāma pa visu Latviju, un tad e, a, vēlāk kaut kā tur eh, neko nevajadzēja arī reklamēt, jo parasti cilvēki stāsta, kuri gājuši saviem draugiem, te draugu draugiem, nu, un tad eh, tā arī, tā arī ir tāda tradīcija, varētu teikt, ka cilvēki uzzina no nu, kaut kā, kas ir, kas ir gājis un tā vienkārši satiekas un iet. Eh, bet jautājums tad nu, tev ir, a, kāpēc tu eji tik ilgus gadus vēl joprojām eji? Ieraduma pēc vai? <laughs> es, eh, nu, smags jautājums, godīgi sakot. Jā, es tā domāju, ka tas ir smags, jo eh, man vienkārši fascinē tas, kad cilvēki no gada uz gadu iet un interesanti, nu, kas ir tā motivācija. Um, kas ir tā motivācija, kas eh, katru gadu liek iet eh, svētceļojumā, jo dažkārt man pašam šķiet, nu, nu mēs noejam, vai tur drusku nomocīšanās pa to ceļu, varbūt tās lietus, kā tagad sāk nākt, tā kā drusku virsū, bet tik un tā pienāk nākošais gads un kaut kā <laughs> atkal aizieties.